U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Dragi oci, draga i sestre, danas ovdje u ovom hramu čuli smo riječ Božju, riječ evanđelsku, koja govori o bogatašu i lazaru. Svako od nas zna za ovu priču, jer smo je čuli u crkvi Božjoj tokom godine slušamo ovu priču i pokušavamo da razumijemo njen smisao. I zaista ova priča jevanđelska ima strašni, duboki smisao. Ona nam govori o tajnama ovoga svijeta. U ovom svijetu znamo i vidimo postoje razni ljudi koji se razlikuju po mudrosti, a razlikuju se po dobroti, razlikuju se i po imanju. Bogataš ovdje navodi se imaše bogatstvo, oblačaše se u sjajne odeće i svaki dan veseljaše se i činjaše gozbe a pred vratima njegovim bijaše ubogi Lazar, koji je čekao da pokupi mrve sa njegove trpeze, da se nahrani, jaš bijaše savu ranama, kao pravedni jog u svoje vrijeme, svi u gnoj sa rana njegovih. Iz ove slike izlazi jedna poruka, ono što svakog čovjeka čeka, bez obzira kakav imao i metak. Izlazi da umrije Lazar i navodi se uzeše ga anđeli, a umrije i bogataš i sahraniše ga. I gle, sada bogataš koji je sam bio na zemlji, vidi da nije sve na zemlji, vidi da postoji jedan svet u kome nisu stvari i zakoni postavljeni kao što su bili dok je on živio u tom svijetu. U tom svijetu stvari su bile postavljene tako da je slavan mogao biti onaj ko je bogat, a neslavan onaj ko je siromah Međutim, u ovom svijetu koji je poznao poslije smrti i iz toga vidimo da će svako ljudsko biće, bez obzira kakav život imao na ovoj zemlji, poznati i vidjeti taj novi svet, to carstvo Božje, to carstvo nebesko. I tu nisu stvari sasvim postavljene kao u ovom svijetu. Tamo vidimo da ubogi Lazar koji u ovom svijetu nije imao časti, ni ugleda, ni bogatstva, živi u velikoj slavi. I ovdje sada bogataš koji ga nije primjećivao u svoje vrijeme, sada vidi Lazara u toj slavi vidi njegovo bogatstvo, vidi njegovu veličinu, a to bogatstvo i tu veličinu Lazar je imao i dok je bio na zemlji, kao ubogi siromah, to nam govori ovo evanđelje, da siromasi imaju i ovdje na zemlji tu slavu i da treba da se tješe i da znaju da je to milost Božja i da očekuju utjehu. Kaže gospod, ti si primio utjehu na zemlji i uživao si dobra na zemlji i sada Lazar prima utjehu ovdje u carstvu Božijem. Draga braćo i sestre, ova priča, makoliko je tumačili, ima najdublji smisao i važno je da je se posjećamo, da bismo izmijenili svoje odnose prema bližnjima i da bismo činjeli dijela milosrđa i ljubavi. To je zapovjed gospodnja da budemo osjetljivi, da ne budemo korela srca. Jer u ovom evanđelju vidimo, ne pominju se nikakvi grijesi ovoga bogataša. Ne navodi se da je on nekoga opljačkao, da je nekoga ubio. Ali prosto možemo zaključiti da je njegova pogiba bila u tome što je bio neosjetljiv što nije imao osjećanja za bližnjega svojega, što nije vidio muku brata svojega i što se nije sažalio nad njim. I zbog toga on nije poznao dobrotu Božju, nije poznao da i to što on ima da je dobro Božje i da je od Boga primio i da treba to da podijeli, da da bližnjima svojima zatvori dijela ljubavi i onda gospod umnožio i u ovom i u onom svijetu njegova dobra. Neka bi ova evanđelska priča bila na pouku svima nama da promijenimo odnose jedni prema drugima, da budemo sažaljivi i milostivi i da primimo vijence carstva Božijeg sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.